الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد البشر سيدنا ونبينا محمد الصادق الوعد الأمين صلوات الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين Zahvala dragom Allahu koji nas je uputio na pravi put. Da nam on nije darivao uputu, mi sigurno upućeni ne bi bili. Neka je salavat i selam posljednjem Božijem poslaniku i miljeniku Muhammedu, čiji su nas hadisi na ovom mjestu okupili. Molimo gospodara da nas počasti, da ne razočaramo Rasulullaha sallallahu alaihi u odnosu prema njegovome sunnetu, u odnosu prema vjeri koja je manet, koji trebamo prenijeti sljedećim generacijama. Molim drago gospodara da nas počasti znanjem koje će nam koristiti i da nam dane da se na najbolji mogući način okoristimo onim znanjem kojem nas je on poučio. Jedne prilike Moavija radijallahu anhu je prošao pored ashaba Rasulullah sallallahu alaihi sallam koji su sjedili. Pitao ih je zbog čega sjedite na tom mjestu. Oni su kazali mi smo došli da gospodara spominjemo i da se na Allahove blagodati podsjećam. Tada im je on rekao, tako vam Allaha, jel ni radi čega drugoga vi niste došli. Znači nema nikakav interes. Oni su kazali, tako nam gospodara, mi smo ovdje došli samo tražeći njegovo zadovoljstvo i da njega spominju. Kaže njima Moavija radijallahu anhu, tako mi gospodara nisam vas pitao da bi vas optužio nego je jedne prilike pored nas prošao Resulullah sallallahu alaihi sallam i vidio nas kako smo u jednoj skupini i postavio nam je ovo pitanje i mi smo mu odgovorili onako kako ste i vi. Tada nam je Resulullah sallallahu alaihi sallam rekao zaista se Allah zaista se Allah ponoć, ponosi i diči pred svojim melekima ovim skupom. Braćo i sestre, uvijek je bitno da insan čuva smisao svega što u životu radi. Jel to studij, jel to posao od kojeg ima na faku, jel, jel to porodični život, jel to odgoj djece. Čuvaj smisao toga. Smisao ovog našeg dolaska ovdje treba biti prije svega da naš gospodar bude sa nama zadovoljan. Da njegovo zadovoljstvo nastojimo zadobiti. I ovo je jedan od načina da pokažemo praktičnim dijelom da slijedimo sunnet Rasulullah sallallahu alaihi Jer onaj ko ljude pokrene u pravcu dobra. On je lider. On je uistinu taj koji vodi. A od nas Islam traži da budemo lideri u dobru. I zbog toga onaj ko hoće da vodi mora uvažavati ljude. Mora znati cijeniti trud koji ljudi ulažu. Vaš trud da dođete ovdje, odvojiti se od svojih obaveza. Je nešto što insan mora, mora cijeniti. Rasulullah s.a.v. nam je rekao tehadu, tehabu jedni drugim dajte poklone, bolit ćete se. Vaš dolazak ovdje ja doživljavam kao poklon meni, jer je meni to ulilo mi je nadu u srce. Da ćemo mi zajedno slušati hadise Rasulullaha, pravilno ih razumijevati i pretočiti ih u našu stvarnost. Jedan od principa na kojima smo od starta, od samoga početka insistirali, jeste da priznajemo vrijednost onih koji vrijedi i da pokušavamo ličiti na one koji su plemeniti iako možda nismo baš najplemeniti. Zbog toga na samom početku bih vas zamolio da proučimo Fatimu i da se dovoljno sjetimo imama Buharije čiju hadijsku zbirku čitamo. Ridaj Došli smo do jednog od najznačajnijih poglavlja, sigurno praktičnih poglavlja za svakoga od nas. Svaki mumin, svaka muminka, svaki musliman i muslimanka nastoji se ukrasti onim dijelima i onim osobinama koje gospodar voli. I nastoji koliko god on i ona mogu da se udali od onih osobina koje će biti razlog da se pred svojim gospodarom zastidi. Posebno su velike stvari. One stvari za koje gospodar zatvara vrata. Dženneta onome koji ih čini. Naslov poglavlja kojeg ćemo čitati danas jeste babu ismi men keteba ala nebiji sallallahu alaihi wasallam. Poglavlje grijeh onoga koji slaže na vjerovjesnika sallallahu alaihi wasallam. Mi smo kazali da hadis Resulullah sallallahu alaihi wasallam je sve ono što je on govorio. Pazite, govorio. Uradio sallallahu alaihi wasallam. Šutnjom odobrio kao i vijesti o njegovim moralnim i fizičkim karakteristikama. Bilo šta da insan unese na Resulullaha i slaži. Ovaj hadis i ovo poglavlje ga upozoravaju koliko je to opasno. I prva i centralna tema večeras o kojoj trebamo nekoliko rečenica kazati najmanji, ali što je bitnije, bitnije da vi o tome razmišljate u svojim životima. Da ne bude, kaže, ne znam jel ajet ili hadis, ali kaže ima u Kur'an. To vjernik i vjernica sebi ne mogu. To mi nismo, mi se ne bavimo onaj fakultativno islamom. Islam je naš identitet. Ako je hadis, hadis je. Pročitao sam ga tu i tu. Provjerit ću. Pa će onda reći, kaže Resulullah sallallahu alaihi wasallam. Ili Allah u Kur'anu kaže da će oni koji su strpljivi dobiti svoju nagradu bez polaganja računa. To je kuranski ajet. I ako hoće da postakne insana u nekom je belaju, nekoj nedači, izgubio nekoga bliskoga. Ja idem da mu izrazim saučešće. Kažem, uzvišeni stvrtelj kaže u Kur'anu, oni koji su se strpili dobit će svoju nagradu bez polaganja računa. On kaže, subhanallah, trebam se strpiti. Ili kaže mu hadis Rasulullah, es sabru inda sadmetil ula. Kaže, strpljenje, kaže Rasulullah, prilikom prvog udara. Kada doživiš to, jel? Što je teško. Znači, prva, prva tema o kojoj ćemo večeras govoriti, nakon što pročitamo hadis, jeste upravo ova pojava. I ona je vrlo raširena. Ne biste, ovaj, s obzirom da se ja, moja uža specijalnost je hadis Rasulullah sallallahu Bavim se time i onda pratim. Nekada me strah, dragog gospodara, koliko se lažna Rasulullah ne samo lažna riječ, nego laži na odnos. Imaš ljude muslimane i muslimanke koji se prema ljudima ponašaju gore nego je buđehel. A tvrdi da je to Rasulullah sallallahu I to je lažna Rasulullah A laž djelo. حدثنا علي بن جعد prenio nam je Alija ibn Jad أخبرنا šobe od šobe قال أخبرني منصور od Mansura قال سمعت ربعية ibn Hiraš od Rib'ija ibn Hiraša ashaba tabina, pardon, jakulu samijetu alijen, čuo sam Hazreti Aliju, znači od Hazreti Alije se prenosi hadisova. Jakul, kada je rekao, kale nabiju sallallahu alaihi wa sallam, Nekada vi znate, nekada se kaže kale Rasulullahi sallallahu alaihi Nekada se kaže kale nebiju. Rasul je poslanik. Nebi je vjerovjesnik. Nekada, ako Bog da kad budemo imali vremen, kad nas Allah počasti da se počnemo pomalo baviti takajdo, ove stvari muslimani i muslimanka trebaju znati. Mene boli kada čuje muslimana koji je toliko nepismen da onaj posvađa se sa nemuslimanom i kaže opsovo mi je Isa Sallam. To je kufr ljudi. To je kufr. Koji čovjek učini iz neznanja. Kaže, on je meni uvrijedio, on je meni rekao nešto ružno za džamija, sam kaže njemu Isa gambera, kaže, opis. Pazite, neznanje je čudo jedno. Znate da uvijek govorimo onaj hadis Resulullaha sallallahu alaihi sallam, Ubili su ga, Allah ih ubio. Kad su onoga ashaba naveli da se okupa u vrijeme kada nije mogao i nije trebao da se okupa dovoljno mu je bilo temu i čovjek je ispustio svoju dušu zbog toga razbolio Kaže vjerovjesnik sallallahu ve sellem La takzibu alayya Nemojte na mene lagati Fa innehu men kedeba falyalij Fel nar Zaista onaj ko na mene slaže U vatru će ući u drugom hadisu Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem se kaže: "Fel yatabawwa maqadahu minan nar." Neka pripremi samome sebi mjesto mjesto u džehennem. Vi znate da najveći grijesi, jedan od načina da, da, da saznamo koji je to najveći grijeh, jeste onaj grijeh za koji gospodar kaže da će onaj ko to počini i umre na tome bez pokajanja, da će ući u Lažna Resulullah sallallahu alaihi sallam je jedan od najvećih grija. Sada da se zapitamo zašto. Odnos između tebe i gospodara uzvišenog Allaha ti uređuješ na osnovu njegove knjige, na osnovu Kur'ana i na osnovu čega? Sunneta. Dobro. Odnos sa svojim roditeljima uređuješ na osnovu čega? Na osnovu Kur'ana i sunneta. Odnos sa svojim bračnim drugom, odnos sa svojim ahbabima, odnos svoj prema novcu, odnos svoj prema bilo kom i prema komši, odnos svoj prema dušmanu u ratu kad je najteži, na osnovu čega tretiraš? Na osnovu Kur'ana i sunneta. E sada zamisli koliko je opasno da insan slaže na pegambera sallallahu alaihi I da kaže to je Resulullah rekao. I da tu riječ izbaci. Kao što Resulullah sallallahu alaihi kaže nekada će čovjek reći neku riječ od Allahovog zadovoljstva da će mu Allah dati najveće da ređe dženneta. A nekada će reći tako krupnu riječ koja izaziva srđbu gospodara da će samoga sebe u džehennem baciti. Kaže gospodar u Kur'an Kerim, ma jelfidu min qavlin illa Ni jedna jedina, kaže gospodar, riječ se ne izgovori, a da gospodar to nije dao da meleki zapišu. On zna i meleki još zapišu. Nekada, i to je prva stvar, Zbog čega? Znači, zbog čega je to opasan gri, Zato što mi, muslimani i muslimanke, barem bi tako trebali. Trebali bi urediti odnose između nas na osnovu Kur'ana i Sunnata. Jel tako? E sada zamisli kada neko laž na poslanika sallallahu alaihi wasallam instalira kao osnovu za odnos prema ljudima. To je prva stvar. Zbog čega je opasna? Druga stvar, zbog čega do toga dolazi. Jedne prilike, jedna osoba je, Allah je uputio ime i i svi u nas, na, na radiju, na radiju koji sluša 1210, dvije, deset, ne znam nija, petnaest hiljada ljudi je citirala izreku, ženska je osoba citirala izreku Hazreti Alije odgajajte svoju djecu za vrijeme u kojem će živjeti jer njihovo vrijeme i vaše vrijeme nije nije isto. To je mudra izreka, to je na osnovu Kur'ana i sunneta, ali to Resulullah sallallahu alaihi sallam nije rekao. Ja kao nasihat pokušavam, kažem, slušaj, lijepo je, to je prelijepa onaj, evo vidim da i vas, onaj, sad malo mi razmišljamo, pazite, za 10-20 godina stvar će se promijeniti, mi moramo svoju djecu odgajati za vrijeme u kojem, u kojem će oni živjeti. Kažem, obrati pažnju, kada citiraš hadis Rasulullah sallallahu alaihi sallam, ti si sebe doveo i dovela do situacije da si ti poput liječnika koji treba da ode u apoteku i da izvadi lijek i da dadne ljudima Jel razumiješ? Ne možeš otići u granat pa im dat lijek. U granat možeš kupiti hljeb, možeš kupiti. Onaj, meni je pogodilo kada je ta osoba olako prešla preko toga. I onda sam, tada mi je gospodar otvorio zbog čega ljudi slažu na pejgambera sallallahu i ne je pažnju. Ja kažem njoj, smiješ li reći za ovog našeg poslodavca da je rekao ono što, je, što nije rekao. Smiješ li reći za svog direktora? Slušajte, rekao je direktor sljedeća tri dana nema, ne radi. Smiješ li reći? Pa kaže ne smije. Ja kažem zašto ne smiješ? Pa kaže mogu i bez posla ostati. Ljudi će slagati na Laha sallallahu alaihi Ako u njihovim srcima njihova veza sa gospodarom i sa Resulullahom nema težina. Ako on nije svjestan kako će sutra izaći pred poslanika sallallahu alaihi a ja sam bio onaj koji je lagao na njega. Ili prenosio rekla kazala, umjesto da sam potvrdio to je hadis Resulullah, ja ću ga citirati. To nije hadis izreka ali je vrijedna izreka. Odgajajte djecu za vrijeme u kojem će živjeti, jer njihovo i vaše vrijeme nije isto. A nemoj vezivati za Resulullah. sallallahu alaihi i zbog toga, jedan od glavnih ciljeva vašeg dolaska ovdje, molim vas, kada završite ovo, ostavite 5-10 minuta da razmišljate. Nemojte dozvoliti sebi da ono što nam je Allah dao, a treba da vodi ovo tijelo, bude vođeno od strane tijela. Danas razum i srce koje nam je gospodar dao, da ih čuvamo, da ih oplemenjujemo, da ih jačamo. Mi ne hranimo ih. Puštamo i razum i srce da se okrenu tim. I šta se dešava? Onda čovjek izgubi mjerila Ona insan. Ovo je naravno posmatranje. Možda postoji drugi razlog. Ona je insan kojim je na umu da će sutra pred gospodarom odgovarati za svaku riječ. Pazit će da ne do Bog na svoga brata muslimana ne kaže da je rekao ono što on ili ona nisu rekli ili sestre. A kamoli da na Rasulullah sallallahu alaihi sallam nešto kaže. I ovo je vrlo ozbiljna stvar. A ne samo to, da imate danas fazu poplava literaturi. Zna se desiti da u jednoj knjizi imate na stotine hadisa, odnosno stotine predaja koje se vezuju za Resulullah sallallahu alaihi sallam, koje ništa sa Resulullahom nime. To je još dalje. To više nije onaj mala pojava na nivou dva insana, pet insana ili pedeset insana ta knjiga će ući u desetine kuća, u stotine kuća. Ista je situacija s onim ljudima koji kontaktiraju sa nemuslimanima. Kada Resulullah sallallahu alaihi wasallam predstavljate, neka vam na umu bude onaj hadis koji je vjerodostojan. Neće čuti za mene jevrije i kršćani, pa će onda mene poricati, a da neće ući u džehennem. Kako treba nemusliman ili onaj koji je knjige kako treba čuti sallallahu Resulullahu sallallahu Ako nije čuo na primjeren način, onda si ti i ja smo odgovorni. Jer to bila moja i tvoja obaveza. Ovo je, ovo je prva tema, molim vas, odvojite 5-10 minuta. Neka to postane dio vaše svijesti i podsvijesti. O preznost u prenošenju bilo čijih riječi, a posebno u prenošenju Rasulullahovi sallallahu alaihi sallam riječi. Ljudi ne, znate kako. Desi se da dođe, kaže muž se razvodi od žene, zašto? Pa kaže kuharca svaki dan, kaže bratova ti je žena ljepša od tvoje. Pazi, svaki dan instalira šeitana u mentalni sklop. sam se razvodi od hanu Zbog čega? Rečenca jedna. I kaže dobro namjerna. Može sačuvati. Prva stvar koju bih vas zamolio da nas zapamtite. lažna Resulullah sallallahu sallam spada među najveće grijehe. Prva stvar. Druga stvar, to je jedna od rijetkih stvari, pazite, za koju gospodar jezikom Resulullaha kaže pripremi sebi mjesto u džehennem. I treća stvar, da završimo s ovim. To je jedini grije, braćo i sestre, za kojeg nema pokajanja na dunjalku. Hoće li Allah oprostiti na iretu? Lago si namjerno na Resulullaha. Hoće li gospodar na Hirotu, to između tebe i gospodara. Na Dunjalu tvoje poštenje, tvoja pravednost, tvoje svjedočenje, više nikada se ne prihvata tako isto jer si slagu jednom na Resulullah. Kažu, to je jedina laž. Lažeš bala na ono koji nam treba Kur'an da pojasni. Da nam nije stil življenja, ti lažeš na njega. Ulema kaže, to je koncenzus učenjaka, osoba koja slaže na Resulullah jednom namjer, bez obzira što se pokajala, to je između nje i gospodara. Više nikad njeno ili njegovo svjedočanstvo ne biva tretirano kao svjedočanstvo pravedne i čestite osobe. To je toliki igri. Sada, to je prva stvar. Druga stvar koja, koju bih vas zamolio, Elhamdulillah, dragi gospodar nas je počastio da ovo traje. Družimo se sa hadisima Rasulullah sto 106 hadisa. Ako Bog da, nastojat ćemo da ih imati u tekstualnoj formi da vam budu dostupni. Jednu stvar bih vas zamolio. Primijeti mi na sebi, a primijeti mi na braći i sestre. Puno mi ljude ocjenjujemo, a malo sebe cijenimo. Puno mi ljude ocjenjujemo, a malo sebe procjenjujemo. Ono što uzimamo ovdje od znanja, od ajeta kuranski, od hadisa, neka bude prvo što ćeš uraditi, brate, sestru sebe izvaga. Mi danas kada govorimo o oholosti kažemo hadis Rasulullah sallallahu alaihi sallam la jedhulul al i man kana fi qalbihi misqalu min kibr neće ući u džennet onaj u čijem srcu bude koliko trun oholosti i čuješ taj hadis i onda čuješ da je od osobina oholog insana da voli da mu se ustaje i prvo što radiš čim vidiš nekoga da to radi kaj vidi ga e, je to ono što sam ja čuo na predavanju vidi ga on će u džennet Možda je upravo ta oholost koju su u tom trenutku. Vi znate šta je Iblis Lanetullah Alih rekao. Kada mu je gospodar naredio da učini seš do Adem. Šta je rekao? Ene hajrum min. Ja sam od njega Bože. To je njegova konstrukcija. Druga stvar, prva stvar, lažna Resulullah sallallahu alaihi je jedan od najvećih grija. I mi to moramo usvojiti kao svoj princip. Nemoj, brate, nemoj, sestro, reći da je hadis za ono za što ne znaš sigurno da je hadis. Provjer, Ima literature, upita. Druga stvar. Allah ti je otvorio. Allah te počastio znanjem. Islamskim znanjem. Nemoj to znanje koristiti da ti drugim ljudima sudiš. Prvo sebi sudi. I kad u sebi uspostaviš te kriterije, ljudi će vidjeti, posmatrat će te vidjeti, vidi Boga mi ona Drži do sebi. Uvijek pristojno pokrivena, uvijek pristojno odjevena, namaz uvijek na vrijeme klanja, vidi njega, nikad neće slagati, nikad. Ljudi će vidjeti na tebi, ti ćeš biti islam koji voda. Kako je Hazret je išao psivala Resulullah sallallahu alaihi kane hulukuhul Kur'an. Kaže, njegov moral, njegov edep, njegovo ponašanje je bio Kur'an. I govorila je, kaže, kane kur'ane njemši on je bio Kur'an koji hoda po zemlji. A to mora insan početi to psihološki. Pripremi sebe da u sebe kritikuješ. Što kaže, jedna osoba kaže, tebi nikad ne valjaš. Ti samom sebi nikad ne valjaš. Uvijek tražiš više, bolje, više. Normalno stremiš prema bolje. Zašto? Da bi sebi oplemenio. I ako dolazimo ovdje da slušamo hadise Rasulullah, prvo samog sebe, hajde da vagam. Da bi onda mogu vagat bilo koga drugoga. I da kad ga vagam, da znam da je moja zadaća da ljude popravljam. Ne da ljude udaljuju. Ako hoću da popravim, onda moram imati kriterije koji su pravi. Jedan bitan element, ove dvije stvari što zaista toliko bitne, da neću ovaj više ništa na, na Budite oprijezni, molim vas, Allaha vam dragu, Ovo vam govorim iz, stvarno onoga što vidim. Budite oprijezni ljudi, lažu na Hazreti Pejgambera. Ne bi na svog babu i mamu slagali onako kako slaže na poslanika koji im treba biti bitniji od oca i od majke. I od samoga sebi. Tvoja veza, sva vrata, mimo vrata Resulullaha, to je drugi dio šehadeta čovjek. Zamisli, drugi dio šehadeta ti pogaziš. Zašto? Zato što u tvom srcu tvoja veza sa gospodarom nema dovoljno težinu i druga stvar, one stvari koje učiš. Molim vas, insistiram ovih dana studentima pogotovo, ima dosta ovdje studenta, vidim dosta ovih mojih sa fakulteta odnosno. Nemojte, najgora vrsta obmane, najgora vrsta prevare je koja? Šta? Sutra ću, ali ima Ali koja je to vrsta obmane? Kako? Odgađa. To se ukratko jednom riječ zove samo obmana. Samog sebe obmaniš samo, samoga sebe. Jest, lažiš sam. Student, pogotovo vama govorim, student bez ove tri stvari za mene nije student. Ako nisi redovno na svim predavanjima, osim ne do Bog bolesti, ne do Bog nekog belaja, onda si metafora, nisi student. Znaš, kaže, studiram. Kaže, završio sam studij, kaže, zakako za sedam godina. Kaže, lijepo, ali kaže, ljudi se zovu doktori nauka za tih sedam godina, ne, ne absolventi. Prva stvar, redovno, molim vas, insistiram, redovni na predavanje. Doživljavajte sva predavanja kao namaz. Druga stvar, isto vrlo bitna. Družite se sa svojim udžbenicima. Nemojte da vam udžbenici nisu uvijek uz vas. Za fakultet. Uvijek. Čim si ukuću, oni su pored Kad ručaš, stavi knjigu sa strane i ruča i gleda. Ja bih vam možda malo ispričao, smiješno je jedan od velikih imama da mu ne spominjem ime. Možda spominjem ću Islam ibn Bilo mi je toliko žao da onaj, da propusti vrijeme da bi onaj, i dok odje da izvinijete, u toalet i za perde tamo, tjeruo bi njih da naglas čitaju knjige. Da mu ne prođe šta? Da mu ne prođe vrijeme bez Zato onaj, Pazite, ni, ne rodimo se svi s, istim osobinama. Pazite, ima ljudi, Allah dao Hatim taj kojeg je Resulullah pohvalio kao najdarežljiviji Arab. Tako je bio poznat. Kaže, kad je umro, kaže, njegova mati plaće za njim. Kaže, brat od Hatima koji je bio darežljiv poznat među Arabima, kaže, da darežljiv poput Hatima je taj kaže sin, drugi, jel, brat Hatem, kaže, mati, ja ću ti, kaže, nadoknad tovoga sina, ja ću ti biti umjesto njega. Kaže, tako mi gospodara, počela se smijet, ne možeš mu ni blizu biti. Kaže, što? Kaže, nije htio dojit dok ne bude druga beba i da doji sa njim. Allah tako dao stvori. Imate tako ljude koji su odgovorni, koji su predani. Tako, Allah i dao. Ali mi sebi moramo malo i naučiti. Nisam student ako nisam svak, svako jutro ako ne odiš na fakultet znaj da samo, a mogu si, zdrav si bio, ili zdrav. Svaki dan bit na fakultet i sva predavanja. Ja sam se zafrkavao dok smo studirali, onaj zezam ovo kolegu, a ba vidi šta su mi stavili, kaže šta, znak ono da smo sastavni dio inventara, <laughs> jer smo uvijek tamo. Moraš biti tako, ako si student, prva stvar. Druga stvar, uvijek čitati ono što trebaš za fakultet. I treća stvar, a to je vezano za ovaj hadis, Evo ovako kako ste na halki hadis. Obavezno svaki dan, pola sata, najmanje pola sata. Čitaj nešto što apsolutno nema nikakve veze sa tvojom mužom specijalnošću. Zašto? Zato što svaki studij čovjeku sužava pogled. Ljudi, ako studira ekonomiju, sve gleda za ekonomiju. Jedan plus jedan je dva, njemu je marka, plus marka, dvije marke i gotovo. Kako sada njemu objasniš, ako dadneš vam sad, ako Allah nadoknadi. Pa kako, pa polako objasniš. Razumijete? Znači, obavezno, 15 minuta, 15 minuta, čitaj nešto, ako studiraš ekonomiju, čitaj vezano nešto za politiku. Naravno, islamska literatura, to je obavezna literatura, to računamo ovi polasni. Znači, ovim ću završiti. Hvala dragom gospodaru, od sljedećeg četvrtka počinjemo sa onom halkom, sa halkom fika. Znači, ona će se održavati 15 minuta iza halki iza halki hadisa. Dovoljno vremena da oni koji želi da izađu, da izađu u miru, mogu onda i na kahu i tako, oni koji žele da prisutuju, ako Bog da, iza, iza halki, iza halki hadisa. Želja nam je, danas sam čuo najnovija, najnovija nako, anegdota je da danas jedna žena govori, muslimanka, nako, naša pokrivena fina, govori o jednom insanu i prvi put čujem, kaže, s obzirom da je kao dječak išao od deset godina na hač, kaže, trebao mu je mahrem. To je prvi put da čujem da djetetu treba mahrem za hač vjerujte mi, Allaha mi drago, neki od najelementarnijih pojmova fikha, našeg razumijevanja islama, nisu prisutni. Zbog toga ćemo pokušati da skinemo, onaj, da skinemo tu obavezu kolektivnu sa, sa ovaj, i sa čaršije i sa, sa, grada i uz Božju pomoć da, da startamo s njim. Da proučimo do Euzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Gospodar naš počasti nas, nemoj nas poniziti. Gospodaru naš oprosti nam grijehe, nemoj nas kazniti. Gospodaru naš molimo te najvećim imenom tvojim da nas počastiš džennetom i svakim djelom koje približava džennet. Gospodaru naš sačuvaj nas džehennema i svakoga djela koji približava džehennem. Gospodaru naš očisti naše srca od lice jest. Gospodaru naš očisti naše jezike od laži. Gospodar naš počasti nas da u svakom halu u kojem budemo, budemo što bolji. Gospodar naš počasti nas ako tražimo znanje da bude od onih koji to iskreno čini. Gospodaru naš počasti nas marljivošću, odvažnošću i mudrošću. Gospodaru naš sačuvaj nas i umet Muhameda sallallahu wasallam na svakome mjestu. Gospodaru naš počasti nas da osjećamo da smo mi dio umeta Muhameda sallallahu alaihi wasallam. Počasti nas ljubavlju prema tvome poslaniku Muhammedu, ljubavlju prema njegovome hadisu i prema njegovome sunnetu. Oprosti nama roditeljima našima, braći i sestrama i onima koji su preselili prije nas i oni koji će preseliti u naše vrijeme. Počasti nas sve džennetom i svakim dijelom koji približava džennetu. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin al-Fatiha.